Elisabetta de Gambarini estis talenta angla componistino, cantistino, organisto, clavicenisto, orquestra directistino caipentristino de la dec oca en Londono. Siai patroi estis Charles Gambarini, novelo el Italio, ca Stradiotti, el Croatio. Eble si estis music instruistino por aristocratai infanoi. Elisabeta estis la tria el quar infanoi de tiu paro, cae la sola quiu plu vivis gis plena getso. Elisabeta de Gambarini, en letero de 1771, scribis Mi nascigis en Londono, mi si povas paroli la anglan, la francan, la italan, cae la germanan. Kai mi componis multa in musica in pezzoin, precipe odon, ie la nascis tago de lia regia mosto. Estas neniui specifai informoi pri la formala musica educado de Elisabetta de Gambarini, tamen oni conjectas que si eble studis su la fama tiutempa componisto Francesco Geminiani, autoro de la Sorcita Arvaro. Elisabetta de Gambarini unue vequis atenton qui il cantistino de bela mezzo-soprana vocio. Chiam si estis nur dexes iaragia, si presentigis, que el cantistino en la premiera y presentado de du oratorio y de Handel. Ocasión al oratorio cae Judas Macabeus. Tiel Elisabetta comencis sian carieron. Sia aperas ancau en y y y inter ili Joseph and his brethren, Sansón cae la ancau de Handel. Iesia dec hoc iaragio, Elisabeta iam juis famon cae reputazion, ciu permessis al si presentis sian propran concerton, cie si cantis cae ludis sian componajoin per organo. Si ancau publicigis sian unuain du volumoin da musico ci estis la unua virin componisto en Britio, quiu publicigis collecton da clavar musico. Ses serioi de clavicenai lezionoi, agrablai componajoi por du vocioi dedicitai alla vis grafino Jove de la Irlanda Regno. Si publicigis tri volumoin da canto e cai pezzoi por clavizeno en la angla, la franza, cae la itala. Ili estas mal longai pezzoi, la textoi vasigis sur morala lezionoi au classicae alludoi. Poste, si publicigis lezionoi por clavizeno intermixitai cun italai cae anglai cantoi. Siei componajoi reflectas vocian laboron, pli ol instrumentai modeloin. Tio evidentigas en tiu ci lezionoi caracterizitai per texta baso cun compacta gamo en strofa stilo de mal longigita dauro sen plur mova structuro chi el aliai de chi tiu u genero si povas esti i povaesti manieri per vocho fluto, clavaro vocho kai fluto cune alternante segmento in si a muzico est diverchita la estilo de la malfrua baroca periodo cae de la frua classica periodo. Sia scriv maniero esti simpla, vigla cae alloga. La dudecan de marto 1774, Elisabetta geetzigis cun Etienne Chassal. Si concertis kiel signorino Chassal en maio, sed si mortis heime Mal pri poste. La testamento de Chia patrino callas que Elisabetta Javis filinon Giovanna Georgiana Chazal. Tio supposigas que eble si mortis dum la acuso, Kvankam ne estas pri tia situacio estis ofta tempe. Elisabetta de Cambarini estis persono con granda talento, kiel pruvas la facto que si atingis distingon kiel completa musicisto, presentante cae componante por diversai instrumentoi ai tiu Popularai tiutempai musicistoi, inclusive de Handel, cae geminiani admiris jian laboron. Si si povis utiligi sian virtuosetson por promosii sin kiel interpretistino cae componistino, cae usis la comersain cae eldonain agadoin, imitante tiumin de virai musicistoi. Versaine, pro sia frua morto en la agio de tridecvindiaroi, Elisabetta ne estas tiel fama kiel aliaj sia y komponistoj kaj muzikistoj.